бо двері нашої з Василем схованки раптом відчинилися навстіж. І я побачила Франца Вокерата, що тримав у руці сіро-зелений кітель, і ліхтариком просвічував чотири діри на ньому, як сузір'я в чорному небі. Німець був п'яний, а другий, Курт Геєр Марнер, похитувався в нього за спиною. Вони навіть не здивувалися, побачивши, що я не сама. Зашивати, сказав геєр Марнер, показуючи на дірявий кітель. Зашивати. Він повів рукою, наче низав повітря на невидиму голку. Партизанин, тихо, аж задумливо сказав Вокерат. Трррр. Він повів пальцем а Гейр Марнер закричав, б'ючи кулаком у стіну. Я навіть не встигла зрозуміти, що крикнув той Гейр Марнер, бо Василь підхопився з ліжка і кинувся до дверей. Потім він упав, здається, через ногу в Вокерата. Я сиділа на ліжку, наче камінна а геєр Марнер з пістолета двічі вистрелив у голову непорушному Василеві. Було чути, і навіть крізь ніч видно було, як впікаються в підлогу малесенькі револьверні кулі, пронизавши мого Василя. М'яко так, наче прицмокуючи. Закони воєнного часу, сказав той, що був Францем з Гамбурга. Він знав кілька українських речень із наказів, розліплених по селу. Навіки запам'ятаю, як мовчала тоді. Це була ніч з 16 на 17 квітня 1942 року. І що я могла вдіяти, коли Вокерат знову поклав мене головою на ще теплу подушку і ліг поруч зі мною. коли вже другий ліг до мене, я закричала. Кавокерат однією рукою затулив мені рота, а другою вдарив по щоці і повторив закони воєнного часу. Все, що я пам'ятаю з цієї ночі про своє тіло, це як у мене ноги боліли. Чомусь саме ноги і важко було мені підвестися з ліжка, і неможливо було переступити мертвого Василя. Я не прощалася з ним, переступила мертве тіло його, бо не мала сили прощатися, та й не могла б тоді. Він бачив навіть мертвий, як німці були зі мною. Знаю, що він бачив тому переступила його і взяла пістолет з кишені куфайки. Я встала на миті, поторсила зброю. Тонке дуло висунулося з під чорного рухомого дашка, і збоку вилетів жовтий патрон з кулею. Значить, вже можна було стріляти. І не було в мене думок про смерть. Згодом я дивувалася, чому не змогла тоді вистрелити в себе. Не змогла. Я відкрила двері і вистрелила в цілу ще шибку вікна напроти. Просто так в місяць вистрелила. Великий квітневий місяць. Шибка повільно розпадалася в мене перед очима, дзенькнуло скло, падаючи на вулицю. З сусідньої кімнати вибіг Франц Вокерат. Він не міг уявити, що стріляють з кімнати зсередини, і притулився з пістолетом біля вікониці, навіть не глянувши в мій бік. Я вистрелила у спину йому, і він падав здивований, відкинувши зброю, щось говорив, а тоді сконав усього на крок від моїх ніг. Я ще раз вистрелила, з білої стіни вилетіли крихти і посипалися на зелену сорочку людини закляклої на підлозі. Другий німець вибіг без зброї.